rather venga a escuchar. Bueno, pois agora chegou o momento. Vamos a falar con Tomás. Sí, hombre, eh, <laughs> e eh, agradecelle moitísimo que este aquí que connosco. Que viñera aos estudios Muy connosco. Benvido. Vernos aquí en directo, facelo Muy... en directo. eh, nada de grabación Se Aquí vai todo en directo como se estuviéramos no A casa? Na, na casa, é moi, no salón Moi, moi boas tardes, benvido, moitísimas gracias, Tomás Bueno, vamos a falar contigo deste de destas aventuras a Galicia, pero tamén tamén do da presentación deste libro na Asociación Rosalía de Castro de Cornellá este sábado ás 7 da tarde, non? Sí. Um, la veritat és que jo, jo m'expressaré en català, si us, sí, sembla, sí, sí, si, si us bé. Jo crec, jo crec que... Més. Jo crec que... No, no, us sento l'ànima eh, no poder expressar-me en gallec. Però per entendre eh, però, però, però jo faig l'esforç d'entendre-ho i, i bàsicament l'entenc. Vale. Sí, sí. Molt vale? bé. Uh, em fa molta il·lusió presentar uh, el llibre a associacions gallegues sí. uh, perquè d'alguna manera tot i que és un llibre escrit per un català i, i que ha anat a Galícia sí. uh, m'interessa que arribi a, a, als gallecs uh mhm. -huh. que se'l llegeixin uh mhm. -huh. que en donin la seva opinió i, i bé, jo crec que a banda de que és un llibre divertit eh, dona una visió galleguista eh, patriòtica gallega perquè mm -hmm. jo acabo estimant el país i un punt crítica no? I és, eh, jo crec que el llibre també és eh, eh, és, és eh, fet per un amic meu mm. hi ha com una antologia de lo que és la poesia gallega al català uh-huh que hi ha la doble versió, no?, en català i en gallec, sí. o, sigui, en, o millor dit, en gallec i en català, que això fins ara no existia, no? Això sí. és per dir quatre coses de... Sí, sí, sí, sí. Molt bé, sí. moltes gràcies i repeteixo, aquest llibre en català mm, mm, és una... Eh, no sé, tu, tu li, li, el titules Aventures a Galícia, però mm, mm és un reconocimiento de que Galicia és algo més. Aviam, jo poso Aventures a Galícia perquè eh, bu buscava el títol, no? És sí. a dir, i, i, és que aquest llibre, m'ho deia aquest amic que ha traduït la poesia, mm -hmm. que, el que, Xavinho. que, eh, el Xavinho, sí. que, que ell és de pare gallec i la, la seva nota més gallega, i diu, és que aquest llibre teu és diverses coses diferents. Sí. Llavors trobar-li un títol era complicat. Sí, sí, sí. Perquè, a veure, per una banda és un llibre de viatges, per una que està pensant molt en la manera d'escriure de Josep Pla, Uh mhm. -huh. però una altra banda, eh, és eh, un llibre que hi ha la fantasia, o vol haver-hi la fantasia d'Álvaro Conqueiro. Per una altra banda, hi ha tot el tema eh, cultural, que Galícia és molt potent. Uh mhm. -huh. I per un altre tema, hi ha el tema galleguista. Sí. I el Xavinyo em deia, està malament que ho digui jo així, eh, ell em deia, si algun dia aquest llibre es tradueix al gallec, uh mhm. -huh. aquest llibre tindrà la seva importància perquè eh, treballes en l'autoestima dels gallecs. Eh, sí. Em sap greu dir-ho jo, això, perquè ara sembla que jo... Però, però el to és divertit, però no tot el que es diu eh, és frívol. Sí. És a dir, jo, per exemple, vaig a, a, a Riancho sí. i veig la casa de Castelau Cayensa, Sí, mm. sí, sí, ah, sí. I vaig dues vegades, i les, perquè hi he anat tres vegades... Bueno, cada vegada que jo vaig a Galícia vaig a, a Riancho a veure com conya està la casa de Castelao. O sigui, és una obsessió sí. que tinc jo. Sí, sí. I curiosament allà hi ha el museu de Manuel Antonio, que està perfecte, uh -huh. i en canvi la casa, la casa de Castelao, que per mi és Déu, sí. està caient-se. Doncs, eh, diverses vegades he anat allà al BNG i dic, escolta, mm, què esteu fent? Mm. O sigui, això a Catalunya sí, sí, seria sí. la meca. Sí, o sigui, aquí a Catalunya haurien muntat la Casa de Castelau, un museu que seria un museu de peregrinació, mm -hmm. haurien muntat uns restaurants <laughs> i aquí estaria venint tot el país, escolta, i, i, i tal, no? Sí. I, I, bueno, llavors, jo crec que no m'entenen, és a dir, a veure, aquest català yeah. que, que ens yeah. està explicant, no? Sí. Mm, però és un... En aquest sentit, el llibre... Sí e, és exigent, no? És sí, a dir, sí, sí, tios, sí. vosaltres sou un país que val la pena, sí, però, a veure, traieu-vos la son de les orelles. Però, ja poses, però poses en valor moltes coses, perquè eh, igual que hi ha, mm -hmm. hi ha un contraste també de, de, de coses que, apare que, que apareixen en el llibre i, i precisament a Galícia concretament. Vas parlar també, a, vas estar a, a Celanova i Celanova té una mica de cultura a, eh, adquirida i, i, i reconeixement de, dels seus autors com és la Casa dels Poetes, no? I vas estar també en, en Allariz i, i, i sí. hi ha una, hi ha un, sí. hi ha una sí. cosa una mica, no sé, per el, el museu de, o, o la casa de, de, de Vicente Risco, no? Vull sí. dir que aquests contrastes existeixen a Galícia també, no? És que aquí, jo crec que el llibre aquest, ja dic, és diverses coses diferents. Mm. És a dir, mm. és un llibre de viatges, sí. però també és una certa introducció a la cultura gallega sí. vista des de la perspectiva d'un català, no? Ah sí. Uh, a veure, mm, no, a veure, a, a veure com ho dic d'una manera humil, també, <laughs> perquè tampoc em voldria passar. Però no, no hi ha gaires llibres escrits en català que parlin amb tanta complexitat de Galícia. Sí. sí. Eh, que el to sigui un to divertit no vol dir que, a veure, jo he anat a fer la nova, admiro Ferreiro i Curros mm. eh, d'una manera important, i han traduït els seus versos. Sí. Llavors, Eh, té raó el Xavinyo, el Xavier mm. Sierra, que el llibre és diverses coses diferents. Sí, a veure, sí. jo me'n vaig a fer mariscades, eh, dic que, dic que me'n vaig al llit amb una sirena perquè jugo sí, sí. Amb, amb, sí, sí, sí. Amb, amb la manera de fer, diguéssim, de Conqueiro, però també vaig a la casa de, de Risco i dic qui era Risco, sí, sí, i dic sí. qui era Moixia, i vaig a la casa de Rosalia, sí. i veig la, la casa de, de Castelao, mm. i, i, i, d'alguna manera, alguna vegada m'emprenyo amb algun gallec. Sí. Perquè penso, lògic, dic, escolta... Lògic. Vale? És a dir... És el contrast. L'anècdota que vaig explicar, no? És a dir, jo sí. vaig a la Fraga Déu me Sí. Jo parlo molt, eh, quan molta sí. <laughs> però... No, no, eh, no et preocupis, que ja ens avisaran del temps. Jo, jo vaig a la Fraga me no? I, a veure, la Fraga me mm, eh, és una meravella, no? És a dir, mm. llavors vaig allà a, a, a, a la caseta turística sí. i dic, escolta, dic, dona'm el, el, el, el conflet, ah. l'explicació, eh, perquè vaig anar en anglès, en francès, en castellà, en gallec, i, escolta, me la treuen d'un calaix. I dic, escolta, i dic, eh, i dic, escolta, i dic, jo això no, no ho entenc. O sigui, ara els vostres companys, a, a, a, el, el Julio i ell, eh, m'estan parlant en gallec i jo ho entenc. I jo mai he estudiat gallec. Sí, o sigui, mai a l'escola he estudiat gallec. Ficar-se ficar-se una miqueta en el context. No? vols dir, vols dir, poses l'interès eh. més important per poder dir, bueno, pues jo, jo entenc vull el gallec i vull comunicar-me. Jo, jo no? el que vull dir és que el gallec, si es vol entendre, s'entén. Mm. I la demostració d'això sóc jo ara aquí. Eh, clar, sí, sí, sí, no, no, i tant. No, no, no, és, no, no és anar a buscar... No. no, no, no, és ara aquí. Vosaltres m'esteu parlant en gallec i jo us entenc. Pot ser que una paraula no, però, cony, ens estem entenent. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pues estem parlant d'aquest llibre interessantíssim, Aventures Aventures a Galícia, que està ah, escrit en català i que, més, bueno, pues parla... Eh, continuarem parlant d'ell. Bueno, parla'ns de, de, de la presentació, com ho tens previst? Com, com, com, com creus que, que el podem fer allà? A veure, jo... Eh, o sigui, jo he volgut fer de cada presentació que he fet és, jo, jo no, ahir ho estava comentant en una altra presentació, jo sóc una persona bastant festiva mm. o sigui, eh, jo explicava dic, a veure, hi ha gent que quan escriu diu que pateix mm. jo no, és que jo, oh, Diverteixes. quan vaig anar a Galícia m'ho vaig passar pipa, cosa que no vol dir estar fent coses frívoles, vol dir sí. passar-s'ho pipa. Sí. Jo, quan vaig estar escrivint, m'ho vaig continuar passant pipa, mm. i quan he fet les presentacions, doncs m'ho he continuat passant pipa. Clar, sí, Llavors, sí, sí. Mm, bueno... Eh, no sé exactament eh, com ho tinc pensat. Jo, en principi, vull que m'agradaria que cada presentació fos una miqueta una festa. Sí, sí, sí. sí. Divertir, te aquesta... divertir no? A, a lo que sí, estàs fent. i, i m'estic plantejant, no ho tinc clar o no, perquè la meva dona m'ha d'acabar donant permís de si portaré la guitarra o no. Sí, home. Eh, si porto la guitarra, doncs jo in intentaré que cantem a l'Adiós Rios, Dios Fontes i que, i que cantem la Rianxeira. Molt bé. A part, a part de tot plegat, no? Molt I dius, bé, bueno, si la gent eh, que la gent no pensi, és un rotllo, però mira, al final hem cantat una mica, tu. No, a part de cantar, també eh, eh, escoltaràs les preguntes de les persones. Sí, eh, home, i tant. Això serà, serà digue, un, un tu a tu, no? Diguem, sí. mira, aquí tenim el llibre, això és el que jo he fet, però vosaltres eh, eligiu el que vulgueu, però de, de veritat... Eh, Mm, de veritat que, bueno, pues, venim a divertir-nos una miqueta i si el voleu comprar, pues el compreu. Clar. És a dir, la, la idea és a dir, que la presentació, és a dir, l'alegria a veure, a veure com ho explico això l'alegria no és una cosa frívola mm -hmm. l'alegria la, és una cosa eh, és una cosa important mm -hmm. llavors, que ens divertim no vol dir que no tingui una certa profunditat això. Sí, sí, sí. Bueno, anem a, a ficar una miqueta de, de música una altra vegada perquè tenim compromís de, per, de parlar amb un altre convidat que ell eh, ho, ho ha preparat en la parrilla llavors continuarem parlant del doncs llibre cap problema. eh, Tomàs? Sí, sí. I, i ara com, com, com es posa el tècnic una mica de música segur que connectarà anem a veure Ràdio Sant Boi Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.